Bere prentsataldearekin baita Sophie Buizier, Akitania Berrian ekologisten kontseilariarekin eta bereziki Surfrider Foundation elkarteko kide batekin agertu da maritu zen berdendako Europako Parlamentoan den deputatua Lafiteniako ondartzan. Elburua, Je viens voir à la fois euh, ce qui se passe, euh, qui agit, par exemple Surfrider, sur le terrain. Euh, je viens là aussi soutenir les personnels de la plage, les personnels de santé qui reçoivent les personnes qui font des malaises sur la plage, qui se sentent pas bien, et rappeler qu'on a un besoin très urgent d'agir contre le dérèglement climatique et beaucoup plus que ce qu'on fait aujourd'hui. Eta konkretuago zapeta kendu sartu ditu Mark Surfrider Foundation elkarteko koordinatzailearekin frogak hartzeko, ursorta bat, itxas belar batzu, denak flasko batzutan ezagi laborategian kontrolatzeko sedez. Barmazonik berak azpimagatu du, Europako deputatu baten etortzeak duen garantzia. C'est hyper important, que l'association, travaille aussi bien en local... Biziki garantzitsua da. Euh, gure elkarteak lan egiten du euh, lekuko euh, aktorekin, elkargoa, ARS eta bar, baina Europako diputatu bat, arazo hauetaz diabetzea erran nahi du gure mesuak azkarki eramanen dituela Europako komisiora. Zer fraiderek jaz, zazpi aldarrikapeneko txosten bat igorri zuen Europara, ostreopsis bezalako parametroak bainatzeko uren legedian txartzeko galdeginez, edo surfistek balia bilatzen dituzten euh, ere muak ere kontrolatuak izan daitezen. Aparantier, en termes de surveillance. Esperanta du beraz, eh, Mark Barmazonik, eh, marituzenek eh, gai hauek defenditzen alko dituela Europan, sekulan berriz autatu abaldimada.